ɛyɛ bɔne man abusua yɛ firi mu ɛyɛ bɔne abusua eti ɛka kyerɛ awurade nyankopɔn sɛ wɔwo yɛ mumuyɛ mu mm. bɔne mu na yɛ na nyin sɛ ne yɛ yi yɛbɔ ne nti na yesu bɛsɛ asɛnnua no so bɛbu ɔnimguaseɛ wuo ɛkyɛ ne yɛpɛ ma ka yɛbɔ ne nyina kyerɛ awurade sɛ anɔpa yi mm. yɛni adwuma yɛ adwuma yɛ basaa mm. ɛna nɔpa yɛ mpaebɔ yɛti no awurade a wɔde hyɛ berɛ sesafoɔ awurade a ɛwia mu nya ne sakyerana awurade a wɔtere ne nsa wɔ ne berɛ mu yɛka sɛ na nɔpa yi yareɛ no me wɔwuo no me adwuma sɛeɛ no me awomawuo no me nkɔdɔtie no me ɛno me biara bi wunya awurade nyɛ no me no mfiri wo so biɔno na bɔbrɛ biara bɔ pae biowa no biowa no biowa no bɔ pae ɛtɛ ka sɛ ɔnye no me biara mfiri wo so ɛno me na ɛtɛtwe wɔ no ɛno me nti wodi ne animonyam o ɛno me nti wodi animonyam ka sɛ awurade sɛ ɔnye no me no mfiri wo so Eradi ni no mi bi ala bere oto. Eradi ni no mi bi ala bere oto. Ine de bo. Jesus. Ubo mpa ka kyerɛ Awurade sɛ ɛpono no mu ato ɛna mm. wɔn bie saa nhyira pono no ma wo ɛkwan no asisi Awurade mmie yɛ nhyira kwan no ma wo na Awurade Nyankopɔn ma nhyira biara a aka akyire no wɔn nsa nka ɛnimonyam biara a aka akyire no Awurade ma wɔn nsa nka. Mm. Yiedie biara a ka akyi Awurade ma wo nsa nka. Ɛberɛ no awie adu sɛ Awurade kasa wo ho na nneɛma nyinaa yɛ din wɔ abrabɔ no mu. Ma me mu ɔne mmere ne yɛmmɔ saa mpaeɛ no. Yɛnka kyerɛ Awurade Nyankopɔn sɛ baabi aduro yɛ berɛ a ɛwɔ sɛ Awurade Nyankopɔn kae yɛn oh. na nneɛma nyinaa yɛ din ma yɛn ɛwɔ Yesu ne mmɔbɔ mpa nka kyerɛ Awurade sɛ ɔkae na nneɛma nyinaa yɛ din. Awurade kae na nneɛma nyinaa yɛ din. Awurade kae na nneɛma nyinaa yɛ din. Kyerɛ sɛ, yɛbɔ mpae ka kyerɛ Awurade sɛ, mm. wɔ nipa biara a watena ase na wagye yɛn ho paa sɛ honhom mu mm. ɛne honam mu wɔbɛsɔre atia yɛ kra yɛka kyerɛ Awurade sɛ ɔmmɔ saa nipa no anifira mm. tumi biara a yɛasɛ ma yɛ kra ne yɛ nipadua de ama no honhom mu ne honam mu no Awurade fa yɛn siesie tumi no Yɛ bɔ mpa nka kyɛ Awurade Nyankopɔn sɛ, Deɛ ayɛ sika hyeɛ biara, afei ɛtwa mu yɛtena sika hyeɛ mu, afei yɛsi mu yɛda so te sika hyeɛ mu. Yɛ bɔ mpa nka kyɛ Awurade Nyankopɔn sɛ, Yɛyɛ ne ma, wɔn hu yɛ mmɔbɔ, na sika hyeɛ biara da yɛn soɔ. Yɛ mpaebɔ yɛ akyi no, Awurade nyi yɛn firi sika hyeɛ biara mu. tumi biara a wɔde yɛ tu susu awurade nti saa tumi no kwan na awurade ma sika ntena yɛn nsam mm. deɛ de yɛ nsa bɛso bɛyɛ sika biara awurade ma mfasoɔ mfiri so mmara ɛwɔ yesu kristo de mu biara bɔ mpa kata awurade nyankopɔn sɛ awurade ma sika ntena wɔ nsɛm awurade ma mfiri sika hyɛm O bɔ bra na ni boafo a ɔbrɛ. Mm. Enti na Awurade hyehyɛ awadeɛ no sɛ ɔbarima bɛboa wɔ baa mm. ama ɔbaa atumi akɔ n'anim. Mm. Wɔ baa bɛboa wɔ barima ama barima atumi akɔ n'anim. Eti Bible sɛ Awurade Nyankopɔn frɛ Moses no, wɔma Elon yɛ ne kasamafoɔ, ɔbɛyɛ ne boafoɔ. Eti anɔpa yi Ebia na aboafoɔ wɔ ɔman yi mu. Ebia na aboafoɔ wɔ akwantuo mu. Mm. Ebia na aboafoɔ yɛ wo yere anaa wo kunu anaa wo ba bi. Wɔma mɛboa wɔ abrabɔ no mu. Mm-hmm. Afei yi wobɔ mpa ka kyɛ Awurade sɛ baabi biara a ɔboafoɔ wɔ biara ɛwɔ Nasaretni Yesu din mu. Awurade nka no akoma. na wɔmmra mɛboa wɔ abrabɔ no mu sɛ wɔma mɛboa wɔ a awurade ma ne ntena ase wɔmɛboa wɔ a awurade nyankopɔn ma ne ntena ase awurade nyankopɔn ma ne mmra mɛboa wo sɛ ɔwɔ ɔman yi mu baabi a wɔwɔ biara awurade kɔka no koma na wɔnyi wo boafoɔ no ma wo saa ɛwɔ yesu no mu biara bɔ mpae kata awurade Deɛ yɛ owuo, yareɛ, nkwanhyia, agyasosie, ɔbɔnefo ɛhyehyɛ de ba, mm. akonsɛm ɔbɔnefo de ba, oh yareɛ a ɛni aduro ɔbɔnefo de ba, ɛmabɔne biara ɔbɔnefo de ba ɔman yi mu. Mm. Yɛka kyɛ Awurade sɛ Awurade Nyankopɔn nyina mpaebɔ yi so na ɔnsɔre ntia saa nneɛma no. Awurade nyina no kura mpaebɔ yi so Jesus. Opa yɛ twa to ɔsɛ bɔ ama ɔman Ghana ka kyerɛ Awurade Nyankopɔn sɛ Baabi a nhyira wɔ biara ɛwɔ sɛ ɛba ɔman yi so awurade ma ɔman Ghana yɛhu mm. awurade nyankopɔn ntwe wɔ nhyira buru nhyira so na ɛmɛto ɔman yi mu awurade nyankopɔn ma yaresa ma ɔman yi mu mm. awurade ma adwuma mmra ɔman yi mu awurade ma sika mmra ɔman yi mu mm. awurade ma asomdwe mmra ɔman yi mu awurade ma nkabɔ mmra ɔman yi mu Nyankopɔn twɛdeampɔ no te n'anim kyerɛ ɔman Ghana na ɔman Ghana no nyɛ ka bɛhwɛ mm. nea ɔman yi ahwehwɛ biara Kristo Yesu ma yɛn nsa nka ɛwɔ yɛn mpaebɔ yɛ akyi ɛwɔ Yesu ne mu bia ne bɔ mpae ma ɔman Ghana ti ma ɔman no dɛdɛ wɔ bi ati ma ɔman no mɛnya no kwadworɔ mɛnya no kwadworɔ pray pray Pastor Dame Awurade. Yɛda wase yɛda wase. Yɛda wase yɛda wase. Yesu yɛ ɔkɛseɛ ma wo so. Yɛka bɔ odi ne yɛtontom odi. Wo na wo so na wo korɔ. Awurade bɛgye wa yɛ yie. Awurade bɛgye wo na aseɛ. Asera nka wo nyame a wote aseɛ. Sɛ wode nkunuma ma wo ma. Ɛwɔ Jesus. Yɛn nyina bɛdi na asɔfo Gabriel abɔ mpaeɛ de tɔ fa ma yɛ. Awurade Yesu, ɛnɛ nso wɔma yɛda wase. Jesus. Awurade wo din mu na nɛ wɔma yɛda so te ase. Bible. Awurade sɛ wɔma yɛne ɔsɛ ne yɛ otiafo. Amen o. Ɛsan sɛ ɛhwɛ so pa ne bambɔ so nkwa na wɔde adom wɔn ma. Awurade de wɔde abɛdu mpo wɔn ma se yɛ yɛ fɛ nti sɔ ne bɛdi wɔn animonyam. Ɛnɛ de wɔma nso yɛ sɛ firi wɔn nkyɛn ne bambɔ ne yiedie. Awurade yi wɔn ani ahinta wɔn ma da biara da. Onyame kae wɔn ma ɛwɔ yɛn nante mu. Baabiara a wo mma bɛtie biara, Onyankopɔn fa wɔhyɛ wo mma nsa. Hyira wo mma yi na kae wo mma. Yɛkɔ so gyaa wɔn man Ghana nso hyɛ wo nsa. Wɔ nyamedom boa wɔn mma yɛn. Adeɛ a ɛbɛyɛ gya hyehyeɛ. Mente me ho ase. Akonsɛm biara, ka nkwanhyia, nsunyini biara. Wɔ nyame na kae wɔn mma yi. Ma adwuma nso mmra wɔn mma yi mu. Ɛna ma wo nhyira mmra wɔn mma yi mu. Wɔ nyame kae wɔn mma mu mpanimfoɔ nyinaa da. Ma obiara akoma pa a ɔbɛtumi de aboa wɔn mma yi. Ma obiara adwen pa a ɔbɛtumi de adwen afa wɔn mma yi ho. Onyame hyira yɛn na ɛkaa yɛn na ɛdom yɛn boa yɛn adom nti. Amen. Amen. Atiefo wo a wotie yɛn ɛnnɛ da yi, menim sɛ mpaebɔ yɛ akyi no, wankasa wayɛ nhyira, wayɛ nhyira Ghana ho tonti yɛn na dwumadie na wotie no. Christ City Church asafo ɛna wɔte yɛn ka wɔ ha. Fɛrɛdi fɔma off air, nɔmba no yɛ 0540 5677 four two yɛabɔ mpa yɛ wie no firi onyame di fama me ɛyɛ zero five four zero five six seven seven four two wie yɛ nɔmba bɛfiri di fama me ɔf ɛɛ ɛberɛ a yɛabɔ mpa yɛ wie no na wo nso ɔmmɔ mpa yɛ no bi ɛmfa nsa ma wo anaasɛ wo nso ɔbɛtwe eh, awurade honhom no bi afiri no mu nti menim sɛ wobɛfrɛ no ɛde ama me ɔf ɛɛ saa berɛ deɛ aduru so ɛyɛ sakyɛ wadwen berɛ aduru sakyɛ wadwen berɛ mu baabi a aduru no Ɛyɛ bere a ɛwɔ sɛ woma ɛhɔ so ehu hia wo. Ngya bere yi hɔ nda. Bere yi mpo ne bere a ɛwɔ sɛ wowɛn. Mpo sɛ wodae a, saa bere yi Awurade anyane wo. Woretie dwumadie no baabi a Awurade pɛ sɛ wo nso wohyɛ mu kra na wohyɛ mu den no, ɛna wama wo nso woanyane no. Yɛbɛtie Awurade asɛm. Evangelist Akwasi Usu na Awurade bɛfa me so na wakasa akyerɛ wɔ ɛwɔ ɛyɛ Otek 102.3 akasa fidie soɔ. Menim sɛ ɛnɛ ɛyɛ kwasiada, wobɛdware na wakɔ asɔre. Mfeɛ mpem mmienu ne du nsia yɛ bosome a ɛtɔ so mmienu, ɛda mmaako mmaako, ɛyɛ aduonu baako mu na yɛwɔ no. Nti menim sɛ wo nso so Awurade ama no ato wo, nti wobɛkɔ asɔre akɔ akɔsom no anaa wokɔ akɔtie n'asɛm na wode aba bɛbɔ bra. Wonni asɔre biara kɔ a mekamfo Christ City Church asafo de ma wo sɛ ɛne asafo yi ɛnante. Mɛpɛ sɛ wobɛsi wo tiri ase ne yɛmmɔ mpaeɛ. Ɔdomfoɔ no mmɔborɔhunfoɔ yɛda wo ase anɔpa yi. Yɛtwe w'ahoɔden de ba ɛberɛ a w'anom asɛm ɔba yi. Tumi a ɔbɛma ne ho soɔ, Awurade yɛka no hyɛ ɛdome no wɔ Yesu din mu. Ma w'asɛm ntɔ ɔma akoma so na ɛnyɛ nyansasɛm mma wo mma na ɛnsakyera ɔma akoma. Awurade, asɛm yi akyi, deɛ ɔbɔnefoɔ twe no akɔ bɔne ho, Mesrɛ wo sɛ Awurade ma ne honhom mu ahoɔden na ɔntumi ngyina na ɔnsakyera. Kristo w'akoa nso, ma m'adifoɔ ne asuafoɔ tɛkyerɛma na memfa nkasa. Ma nkronkron mfa me mu nkyerɛkyerɛ wo mma na nkyerɛkyerɛ me nso. De bɛyɛ nipa asɛm deɛ metwam wɔ Yesu Kristo din mu. Yɛda wo ase sɛ wabue yɛn adwene ne yɛn nteaseɛ ani na worebɛtu yɛn foɔ anɔpa yi wɔ Yesu Kristo din mu. Adom te. Amen. Atiefoɔ, saa berɛ yi Awurade asɛm reba wo nkyɛn. Menim sɛ wokɔ asɔre kɔtie Awurade asɛm da biara. Ebi nso a wonkɔ asɔre anaa wote ɛsom foforɔ bi mu a ɛnnyina Kristosom so anaa yɛnkyerɛkyerɛ Awurade Nyankopɔn twerɛsɛm no. Ɛnnɛ woayɛ w'adwene sɛ woretie Awurade asɛm yi. Asɛm no nkɔ n'awieeɛ no ɔdɔfoɔ na wanya adwenesakyera bɛdi yɛn Nyankopɔn no akyi ɛfiri sɛ ɔno na wodi n'akyi a, ɛɛ, yɛse wayɛ ɛɛ, akokɔbaatan. a ɔde ne ntaban kata ne mma so, na wayɛ dua kɛseɛ a wogyina ase a wo nso so nsuo nka wɔ. Nti sɛ wode wo ho to no so a, nneɛma nyinaa ɛbɛboa wɔ abrabɔ no mu. Yɛ a na yɛkamfo Awurade de ma onipa si a onipa a wɔnsɔ nhwɛɛ da no, yɛ a na onim sɛ ɛyɛ atorɔ na yɛredie, na ɛyɛ nokwasɛm. Anɔpa yi, me asɛm a Awurade fa me so de abrɛ wɔ, ɛdi ɛda soɔ ne sɛ, Ade kyi wɔ hɔ yi. Ɛsɛ yɛn sɛ yɛyɛ deɛ ɔsomaa yɛn adwuma. Tie saa asɛm wie no hyɛ no so paa. Ade kye biara, ɛsɛ sɛ yɛyɛ deɛ ɔsomaa yɛn no adwuma. Ɛfiri sɛ, anadwo bi bɛba, ana ɛda bi bɛba, wontumi nyɛ hwee ɛwɔ asase so.